بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وبارك عليه على وليزا الشيخ محمد بن صالح عثيمين قد قال لي صالح قد لغة كعرب عندك الشرهشة إن شاء الله ما حكم الحركة في الصلاة نين حكم ولسبب السؤال اللي كواني نرجو من فضيلتكم بيان حكم الحركة في الصلاة tunaomba kwa fadhila yenu, anakusudia Sheikh, mtubainishie kuhusu harakati ambazo kwamba zinapatikana kwenye swala. Alijaba jawabu Sheikh anajibu, alharakatu fi salati alaslu fiha alkaraha, haraka yote kwenye swala isiyokuwa katika swala asili yake katika swala ni jambo lenye kuchukiza, makuruhu illa lihajati illa lihajatin ili isipokuwa ikipatikana kwa haja fulani wa maa dhalika pamoja na hayo fa innaha tanqasimu ila khamsati aqsam hizo haraka katika swala zinagawanyika katika mgawanyiko mitano alqismu alawwal e, kikundi cha kwanza harakatun wajiba haraka ambayo kwamba ni ya wajibu ni lazima alqismu athani harakatu muharrama haraka ambayo kwamba inapatikana kwa sala lakini ni haramu alqismu thalith ya tatu harakatu makruha haraka ambayo kwamba ni makruh alqismu rabi harakatu mustahabba haraka ambayo kwamba jambo la kupendekeza yani kama sun, jambo ambayo kwamba ni mustahab alqismu alkhamis harakatu mubaha haraka ambayo kwamba ni mubaha mubaha ni jambo kwamba alisipopata alisipopata nani dhambi wala wala thawabu. Akaanza akasema faama alharakatu alwajiba, haraka ambayo kwamba ni wajibu, yani harakati haraka ambayo kwamba inapatikana kwa sala ambayo ni wajibu, fahiya allati tatawaqqafu alayha sihhatu as-salah, ni haraka ambayo kwamba ndani yake inasimama kutokana nini swala kusihi swala, yani bila yani inasababisha jambo litokea, lazima ulitoe ama ulifanye, bila hivyo swala haitaswihi akasema mithlu an yara fi ghutratihi najasa mtu aone kwenye kilemba chake kuna najis na naswali fayajibu alayhi an yataharraka liizalatihi basi tamjibu itamlazimu haraka atoe haraka ili aweze kuitoa hiyo ama songa aende aitoe hiyo najisi wayakhla'u qutratahu na avue anavua nini avue nini kilemba chake wadhālika na kwa hayo lianna nabiya sallallahu alaihi wasallam ataa jibril mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimkujia jibril wa huwa yusalli bin nas akikiswali na watu faakhbarahu anna fina alayhi khubuthan eh, khabathan akamwambia kuwa katika viatu vyake kuna najisi fakhalaaha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakhalahuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati na hali katika swala yake akiendelea wastamarra fiha ومثل كذلك mfano mwingine ay yukhbirahu ahad bi annahu ittajaha ila ghairi alqibla mtu anaswali akaambiwa umeelekea sio sio kwa kibla fayajibu alayhi an yataharraka ila alqibla tamjibu atoe haraka ya kuelekea kwa kibla sahihi hiyo ni haraka ya wajiba ambayo kwamba swala haiwezi kusihi lazima kwa hilo jambo kwa hivyo itabidi lazima ile jambo alifanye ili swala ya sahihi wa amma alharakatu muharrama ama haraka ambayo kwamba ni haramu fa hiya alharakatu alkathira almutawaliya ni haraka ambayo kwamba nyingi kwenye swala ambazo kwamba za kufuatanisha haraka ambazo kwamba zinafuatana labda unatembea kwa kutembea zaidi au unafanya mambo ambayo kwamba yanafuatilia lighairi darura haraka ambayo kwamba ni nyingi zinafuatiliana zinafuatiza pasipokuwa na dharura lianna mithla hadhi alharaka sababu kuwa haraka kama hizo tubtilu sala ina haribu swala wa ma yubtilu swala na jambo chochote ambacho kama kitakuwa sababu ya kuharibu swala fa innahu la yahillu fi'luhu kwa hivyo sio halali kulifanya lianna min babi ittikhadhi ayati llahi huzwa hiyo inakuwa inaingia katika mlango ya kuchezea aya za Allah subhanahu wa ta'ala kuzifanya kama shere ama kuchezea dalili zake ambayo kwamba ni haramu wa amma alharakatu mustahaba amma haraka ambayo kwamba ni mustahabba jambo kama la sunna fa hiya harakatu fi'l mustahabu fi salah ni haraka ambayo kwamba unafanya kutokana kwa kitu ambacho kwamba katika swala sio wajibu bali mustahabu kama lau mathalan kwa mfano lau taharaka min ajli istiwa'i saf amefanya haraka ya ili kutaka nini kutaka safu iwe sawa sawa au raa furujatan amama au kaona kuna pengo katika mbele yake katika safu fulani fi safi almuqaddam safu ambayo kwamba iko mbele yake fayataqaddam nahwaha anaenda katika ile safu nyingine kuziba hilo pengo wao fi salati na hali yako iko katika swala au taqallasa saf fataharaka lisadd al-khalal ama mfano katika safu kuna kuna pengo akajaribu kunini kuzuia hiyo pengo au ma ashbaha dhalika au mfano hayo min al-harakati التي يحصل بها فعل مستحب kutokana na harakati yote ambayo kwamba inakuwa inapatikana na fi'l mustahabu katika swala lianna dhalika min ajli ikmali sala, hayo yote ni katika kukamilisha swala iwe swala kamili. Walihadha, na kwa hayo, lamma salla Ibn Abbas radhiyallahu anhu maa nabii sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas alipokuwa anaswali, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alipokuwa anaswali pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqama an yasarihi, akaja akasimama upande wa kushoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akitaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiswali, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi min wara'i mtume akashika kichwa chake kwa upande wa nyuma akamsukuma hivyo fajaala wa yamini akampeleka kwa nyuma akazungusha kwa nyuma akampeleka katika katika upande wa kulia hiyo katika ilikuwa katika haraka ya sala wamma alharakatu almubaha haraka ambayo kwamba ni mubaha na mubaha ni jambo ambalo kwamba sio sio la kuleta madhambi wala sio la kuleta thawabu fahiya liyasiratu lihaja ni haraka ndogo kwa haja au kathiratun au haraka nyingi lidharura lakini kwa dharura Amma al-yasiratu lilhaja, ama haraka ndogo kwa haja famithluha fi'lu nabi sallallahu alayhi wasallam hina kana yusalli wa huwa hamil amama uh, umama binti Zainab bint Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni vile mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa kiswali na amembeba huyu umama binti wa zainab ambaye Zainab ni mtume Muhammad mtoto wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo mtume alikuwa ni babu ya huyu mtoto kwa upande wa mama fa idha kama hamalaha anaposimama anambeba wa idha sajada wadaa anaposujuda namwacha hiyo ni haraka ndogo ambayo kwamba ni kadri haja amma alharakatu alkathira amma haraka ah, ambayo ni nyingi katika li dharura kwa dharura famithlu qawlihi ta'ala bila Allah subhanahu wa ta'ala anaposema hafidhu ala salawati was salatu alwusta wa qumu lillahi qanitin ifadhili swala na swala katikati ambayo kwamba wengi wamefasiri kuwa ni salatu alasr waqumu lillahi qanitin na msimamo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa mna unyenyekevu fa in khiftum mkiogopa farijalan au rukubana basi swalini mkiwa mnatembea kwa miguu au mmepanda mipando yenu fa idha amintum mkipata wa, mkipata amani yani mkiwa mko kwenye vita fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun basi mkumbukeni vile Allah subhanahu wa ta'ala amewafundisha yale ambayo kwamba mlikuwa mwayajui hii ni katika aya fa inna man yusalli wa huwa yamshi la shaka anna amalahu kathir, yule mtu ambaye kwamba anaswali na hali ya kuwa anatembea, la shaka anafanya mambo mengi sana katika hiyo sala, yani haraka yake iko nyingi. Walakinahu lamma kana lidharura, sababu sababu ya dharura, kana mubaha, imekuwa mubaha kwake, la yubtilu sala, sala yake haibadiliki, haibatiliki. Amma alharakatu makruha, haraka ambayo kama ni makruh ni jambo la kuchukiza ambayo kwamba ukiliwacha utapata thawabu maada dhalika huwa al-aslu fi al-harakati fi salat ni asiyokuwa haya yote ambayo kwamba yametajwa na hiyo ndio asli ya haraka ambayo kwamba nimekata katika swala wa ala hadha shekha anasema kwa hayo na kulu tunasema liman yataharrakuna fi salah wala ambayo kwamba analeta haraka kwenye swala anna amalakum makruh kazi yenye ambayo kwamba mnafanya haya harakati za zake katika swala ni jambo makruh li salatikum inapunguza thawabu ya swala yenu anasema wa hadha mushahadun inda kulli ahadin fatajidu alfarda ya'bathu bi sa'ati na hii ni kitu ambacho kwamba inashuhudiwa kwa kila mmoja unaona utakuta mtu anaswali anacheza na nini na saa yake au bi qalami au anaswali anacheza na kalamu au bi biqutrati anaswali anacheza na nini kilemba chake au bi anfi mara anashikashika pua anacheza na au bi lahiyati au anacheza na ndevu yake au ma ashbaha dhalika au mfano wa hayo wa kullu dhalika min alqism mankuruh hayo yote jambo ambalo kwamba ni makruh ilikifanywa bila dharura itakuwa itaharibu swala illa an yakuna kathiran mutawalia isipokuwa ikiwa nyingi zinafuatilisha zinafuatiliza fa inna muharram mubtilu swala inaingia katika hukumu muharram inatengua inatengua swala inaharibu swala hili ni swali haloulizwa sheikh na napatikana katika majmuu fatawa wa rasail sheikh Muhammad bin Saleh Uthaymeen katika mujalladi ya 13 yani volume ya 13 katika kitabu al harakatu fi Salah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.